behen hiu kilometra hoitan, behartitzugu oi asko eta oi eta hat eta hoikoro zerratuik uh, etxeki, zerratuik edo tegu batetan edo korale batetan, eta barnen behartiezu jatea eman eta edatea, hoi eh, lehen gaizaduzu. Gio bigarren ikusten badugu kabale hilik uh, jatu esten uh, ikiltze bezala, hoi behar dizugu arguntean eta um, behiten er. Eta geho, uh, bat duze bai, transportak gabalen um, hatzunak atzik uh, debekatu ditutzu, bai hiltegi eta bus, uh, ez ditugu ahal, eta arrautzik ez, ez ditugu normalki kurriazten ahal, eta gotz eta liziak ez, debekatu ditutzu, hoitutzu uh, ukentugun aholkik. Eta ordin hor, uh, bi epe bat duzugu, hiu kilometra barnen den zona de protection hortan, hoita bat egunez, uh, hoi behar duzugu egin, azken saldua, eho ondun, hoita bat egunez, uh, hoi etxeki behar duzugu. Eta geho, hurunago dien uh, hamar kilometra barnen dienetan, han uh, hilabetez behar